Olara zulum etdiler diýýär. Zulumlarynyňam iň erbetleriniň biri näme? Ellezine uhrijuu min diýarihim bigaýri hak. Olara näme üçin izin berdim diýýär. Olara zulum edildiler diýýär. Nädip zulum edildiler diýýär. Ýurtlaryndan çykaryldylar diýýär. Düşünikdämi? Taýyp hak bilen çykaryldylarmy? Ýok. Bigaýri hakkyn diýýär. Nahak çykaryldylar. Ýene gaýtalap aýtýar. Ejemiz, kakamyz galla oglanlar. Kim gidibilýänini görübilýär. Indi käbiriniň ejesi öldi, ýedi ýat jaýlady. Käbiriniň dogany öldi, ýedi ýat jaýlady. Näme üçin özi gidip, ejesiniň ýasyna gatnaşybilenak? Barsa ejesiniň gapdalyndan oňa-da gabyr gazýarlar, şonuň üçin barybilenak. Her kim öz erkine gaýtmady. Çykmaklygyna sebäp boldy mukmin-musulmanlaň, ezýet çekdiler. Hak bilenmi? Ýok, bigaýri hak. Indi sorap göreliň, oglanlar. Biz näme üçin çykdyk? Näme sebäp boldy biziň çykmaklygymyza? Goşun gurdukmy? Ýa birini öldürdikmi? Ýa birini zorladykmy? Ýa jüwsüne girdikmi? Näme etdik? Biziň bir eden jenaýadymyzy aýtsynlar-a, wallahy, Allaň öňünde biziň eden jenaýadymyza jeza bar bolsa, biz baryp şo jezany özümize çekdirýäris. Siz birini zorlap gaçyp gitdiňiz diýse bir aýal maşgalany, Yslamda öýlenip zorlanyň hökmi näme? Ölümdämi? Men barjak öldürsinler meni. Ne men şuňa şu oturan ýerimden söz berýän. Sen birini zorlap gaçyp gitdiň. Yslamda-da seň hökmüň rajm, öldürilmek. Sen hakykatdan Allaň dinine gelýän bolsaň, gel biz seni öldürýäs diýse barjak ine. Şu adam barýan jaň edäýsinler. Ýok, zorlamadyň, ýöne içiňizde biri pul ogurlap gaýtdy. Yslamda-da näme? Şoň ogurlygyň haky el kesmek. Biz şoň elini kesjek diýdä barýas. Kessin goýbersin. Näme jenaýat etdik aýtsynlar o halk we hökümet bile oturyşsynlar üýşsünler. Ýaşullar maslahat mejlisem gursynlar. Hemmesi üýşüp şü wähäbiler ýurtdan çykdylar. Hä gaçyp gitdiler dinleri tutmaklyk üçin. Özlerine mazlum saýalar, zulum edilen saýalar, nahak çykdyk diýýäler. Özem haş süresinden Allaň aýatlaryny okaýalar diýýä. Şulaň näme eden jenaýaty bar, näme üçin biziň raýatlamyz, biziň halkymyza, biziň näme ýurdumyza gowlyk ýaýratmaly oglanlar näme üçin ýurtdan çykýar, biziň içimizde namaz okatýan gerek, biziň içimizde metjit gurýanlar gerek, biziň içimizde Kuran okatýan gerek, biziň içimizde Allaň birligine çagyrýan, towhide çagyrýan, pygambemizi söýdürýän, pygamberiň ömür beýanyny öwretýän kadrlar gerek, bularam gelenak, Gelenem daşyna gitýä. Näme günäleri bar? Bar üýşsün, ölünçäler näme wagyt berýä. Bizden ene şu Allatagala ene şu taýda siziň eden zadyňyz bir jenaýat diýýä. Şu jenaýatdan başga jenaýat tapmaýarlar. Ýöne ol Allaň ýanynda jenaýat däl. Ýöne näme Allaň dinine duşmançylyk etleň ýanynda duşmançylyk etýänleň ýanynda jenaýat. Siziň eden jenaýatyňyz näme diýýä Allatagala? Illa an ýakulu Rabbunallah. Siz diňe Rabbymyz Alla diýdiňiz diýýä. Rabbimiz Alla diýdiňizdi. Gyssanymyza ýetişýän Alla diýdiňizdi. Agyşan diýmedik. Paraw diýmedik. Mäligaždar diýmedik. Hä? Dagdan agajy diýmedik. Doňuzyň dişi diýmedik. Alaja diýmedik. Gözmonjuk diýmedik. Itiň anna güni meýdan eden ak tezegi diýmedik. Dogry dälmi? Näme diýdik biz? Biz Alla diýdik. Şu wagt öňüňden çykandanam soňra wähäbiler näme diýýär diýseň, Hä? Aňryň-a, Etirek, beýläňem nire? Çärjegiň soň kowy, Tallymerjenmi, nämemi? Şoňa çenli bar-da sora, wähäbiler näme diýýä diýseň, hemmesi näme diýýä diýe, wähäbiler bir Alla diýmeli-ow diýýä diýe. Başga jogaplar ýok. Wähäbiler näme diýer-ow, gardaş, adam öldür diýýämi, näme diýýä diýseň, birinji jogaplary näme? Wähäbiler bir Alla diýmeli-ow diýeli. Alla diýmeli, başga zat diýmeli däl. Gyssanaňda-da Allany çagyrmaly, öwülýä, pirler, ýa Dawut, ýa erenler, dört çaryl şeý diýmeli däl diýýä diýe. Wähäbiler Kuran, hadys diýmeli-ow, Allaň diýeni bilen bolmaly, pygamberiň diýeni bilen bolmaly diýer-ow diýýä. Ine şu jenaýat, biziň raýatlarymyzda, biziň hökümetlerimizde şu jenaýat. Emma Allaň ýanynda bu jenaýat däl. Allaň ýanynda, näme? Iň uly, afzal, fazylatly zat. Biziň ine jenaýatymyz oglanlar. Indi käbir adamlar bize şu zat taşlatjak bolýar. Indi buny taşlasak jenaýat bolýar. Düşündikdämi? Indi şuny taşlasak jenaýat bolýar. Biziň indi Rabbymyz Alla däl-de biziň Rabbymyz Agyşan diýsek, biz ine ýeriň ýüzünde iň uly jenaýat etdigimiz bolýar. Sahabalar pygamberimizden sorap näme diýdiler? A ekbarul kebair, iň uly günä näme, ýa Rasulallah diýip soralanda näme diýdi, en tej'ale lillahi nidden we huwe halak, halakak diýdi. Allah seni ýaradandan soň-ha ýene gapdalyndan bir özüňe Allah tutunmaklygyň diýdi.